Večeras ako Bog da govorit ćemo o novim imenima o imenima za koje učenjaci kažu da su jedna od najpoznatijih Allahovi Tebareke ve imena. Međutim, moramo se osvrnuti na ona predavanja u kojima smo spominjali nekoliko zadnjih Allahovi subhanahu wa ta'ala lijepih imena. A to je ime El Aziz, zatim El Jabbar, nakon toga zadnje i posljednje predavanje je bilo El Mutekebir i El Kebir. Svi ste alhamdulillah shvatili i razumjeli značenje tih velikih, veliki Allahovi te bareke vetala imena. Međutim, večeras dolaze dva, dva imena u nastavku sure El Hašr gdje nakon 23. ajeta u 24. ajetu Allah Đelešanu spominje jedno novo ime. A kazali smo ko nauči 23. ajet sure Al-Hašr, naučio je koliko Allahu imena? Deset. Jedan ajet, Allahu Ekber, deset imena. Ajet koji dolazi poslije toga, isto tako ima određen broj Allahu i lijepih imena, a prvo od tih imena koje se spominje jeste El Halik. Znači, večerašnje ime koje ćemo govoriti jeste El Halik i drugo El Halak koji je uvečenica od Halik. vam je poznato da ono nosi značenje stvoritelj. I zato je jako bitno upoznati stvoritelja. Ko je taj stvoritelj? Ko je zaslužan da se obožava? Onaj koji je nas stvorio. I sve što se može vidjeti golim okom, a tek ono što se ne vidi, gospodar znači je stvorio i vidljivi i nevidljivi, nevidljivi svijet. Allah subhanahu wa ta'ala je pojasnio svojim robovima, draga braća, koga treba obožavati, kako i na koji način treba mu robovati. I to je pojasnio svojoj plemenitoj knjizi Kur'anu, a i također u sunetu poslanika sallallahu, sallallahu alihi I Allah Đelešanu ukazuje da je on zaslužan da on bude obožavan, da se njemu i badet čini, samo njemu, isključivo Allahu te bareke ve ta'ala. Zbog čega? Pa zato što je on subhanahu wa ta'ala naš stvoritelj. Nas je stvorio. Čovječanstvo je stvorio. I to je isključivo radi jedne svrhe, a to je da se njemu i bade čini, da se, njemu, da se on subhanahu wa ta'ala obožava, da se njemu približavaš svojim riječima, svojim dijelima, svojim postupcima, tajnim i javnim. Ono što ti je nutrina, ono što ti je u prsima i ono što ti je najavi. Sa svim tim dijelima, znači i srčanim, i jezikom, i ovim drugim postupcima vanjskim, jeste sve potvrda da se on subhanahu wa ta'ala obožava, da se njemu robuje i da se od njega priželjkuje i očekuje onaj uspjeh u vječnoj kući, a to je kuća, kuća dženeta. Allah Đelešanuhu ukazuje pa kaže Ja ejuhan nasu zhkuru ni'mata O ljudi, prisjetite se Allahove blagodati prema vama. A koja je to Allahova subhanahu wa ta'ala blagodat prema nama? Zatim kaže Hel min halikin gajru Allahi jerzukukum minas i wal ard Da li postoji drugi stvoritelj pored Allaha koji vas obskrbljuje iz nebesa i iz zemlje, subhanahu. Blagodati Allaha subhanahu wa ta'ala Sjeti se Allahove blagodati koju ti je dao, tvoj život, tvoje tijelo, tvoj pogled, vid, sluh, sve što ti Allah subhanahu wa ta'ala podario, a nikada ih ne možeš niti izbrojati, niti prebrojati. Sjeti se svih ti blagodati. Zatim taj isti gospodar ukazuje da je on stvoritelj, da li postoji drugi stvoritelj koji će ti dati hranu, koji će te nahraniti, koji će te napojiti mimo njega subhanahu wa ta'ala da ti dadne tu hranu, ti je spusti iz neba ili, ili iz zemlje. Pa kaže, la ilaha illahu. Nema i ne postoji drugo božanstvo koje je zaslužno da se obožava osim on, subhanahu wa ta'ala. I na kraju završava pa kaže, fe enna tu'fekun. Pa kuda se onda odmećete? Kuda se okrećete? Zašto to zapostavljate? Zašto nestanete, stanete, ne razmislite o tome na što on, subhanahu wa ta'ala, ukazuje i upućuje. A to je da promisliš, da razmisliš, da se prisjetiš ko si, šta si, odakle si. Odakle ti? Ko te učinio da dođeš ovdje? Ko je taj ko te je stvorio? Ko je taj koji je zaslužan da mu kažeš hvala na tome? Ne postoji niko drugi, dragi brate i cijena sestra, osim, osim Allah te bareke vetala. On je taj koji je nas učinio da smo ovakvi kakvi jesmo. I upravo je on taj stvoritelj koji stvara, a on je divan i najljepši stvoritelj i najljepše stvara. I niko ne može, niti postoji, niti će postojati ko će moći da stvori poput gospodara svjetova Allaha te bareke, te bareke ve I najveći znakovi koji on te barek vetala stvorio su nebesa, nebesa i zemlja. To su najveći i subhanahu wa ta'ala znakovi. Da čovjek uvidi da postoji stvoritelj. Da postoji stvoritelj koji je stvorio i nebesa i zemlju. I ne radi se o jednim, jednim nebesima. Tu se radi, dragi brate, o sedam nebesa i sedam zemalja. Kada čovjek promisli i razmisli o svemu tome, dolazite spoznaje velike, koliki je gospodar svjetova, koliko je on subhanahu wa moćan, koliko je snažan. I zatim ti glavu okrećeš, dozvoljavaš sebi da ga ne obožavaš, da mu badet ne činiš, da ga zapostavljaš ili naprotiv da ga vrijeđaš, kao što mnogi danas čine. I mnogi na Dunjalku, kako je opisano u Kur'anu, su oni koji ne vjeruju. I to takvi su značenja. Mnogi od ljudi ne vjeruju. Ali mi vjernici smo sa onima koji su većina po pitanju svih Allahovih stvorenja. Jer Allah Đelešanuhu kaže da ga obožavaju i nebesa i zemlje. Što znači da smo mi većina. Ali po pitanju ljudskog roda čovječanstva mi smo manjina. Mi smo manjina. Allah Đelešanu ukazuje na ovaj veliki ajet i znak pa kaže Em huliku min gajri šajin em humul halikun Zar su oni bez stvoritelja stvoreni? Ili su sami sebe stvorili? Allah Đelešanu pita pita čovječanstvo pita se one koji imaju sumnju da li su oni znači bez stvoritelja stvoreni ili su sami sebe stvorili? Na koji način smo mi tu? Kako smo došli? I možemo mi pokušati, znači ljudi koji neće da vjeruju, da pojašnjavaju na različite načine, ali će pobjeći od prave suštine, prave istine, znajući da bježe i znajući da ono što tvrde nije istina. Da priroda nikada ne može stvoriti, nego da je gospodar prirode stvorio. i učinio da se u ovom kosmosu i na Dunjaluku i u nebesima i zemlji nalazi ono što se nalazi, a mi ćemo ako Bog da pojasni poslije. Pa kaže gospodar u nastavku Em halaku semavati Da li su znači bez stvoritelja stvoreni ili su sami sebe stvorili pa nastavlja pa kaže ili su oni ti koji su stvorili nebesa i zemlju. Svakom oholniku, svakom silniku, svakom inađi, svakom onom koji glavu okreće ne želi istinu, Allah Đelešanu pita ova pitanja. Da li je bez stvoritelja tu ili je sam sebe stvorio i da li je uopšte mogao stvoriti nebesa i zemlju? Kako na jedan da se nađu i nebesa i zemlja? Da li su u stanju to učiniti? Zatim kaže, bel Ali oni neće da vjeruju. Neće da vjeruje. Allah Đelešanu šalje znakove, šalje vjerovjesnike, poslanike, spušta knjige. Poziva da povjeruju, znači daje šansu. Ali Allah Đelešanu je svog onog univerzalnog znanja o kojem smo govorili, zna da ta srca su takva kakva jesu, ne žele uputa. Allah Đelešanu je znao kako će Faraon završiti, jel tako? Ali je do zadnjeg trenutka slao Musa, ali je sam da ga poziva. I on je znači odbio istinu. Nije htio da vjeruje. I ovi znakovi koji nas okružuju, koji su iznad na nebesima, u nebesima, na zemlji, sve ukazuje na gospodara jednog stvoritelja koji je to skladno i na najljepši način, najljepši način stvorio. Zato ovaj Allahov rububijet, gospodarstvo u stvaranju kako učenjaci kažu, obuhvata pet stvari. Znači da bi mi shvatili njegov rububijet, njegovo stvaranje, obuhvata pet stvari. Oni koji zapisuju, neka zapišu. Prva stvar jeste sifatul halq, svojstvo stvaranja, da gospodar svjetova znači ima osobinu svojstva, svojstvo stvaranja. I to je večeras ono naša tema o kojoj mi govorimo. Drugo, sifatul mulk, a to je svojstvo apsolutne vlasti koju smo spomnjali u Allahom te barek imenu El Malik, Malik, Malik. Zatim treća stvar jeste svojstvo uređivanja, uređivanja i činjenja da bude sve u skladu, a to se zove sifatu tadbir wal hejmene. Zatim sifatu ihja, da Allah posjeduje svojstvo oživljanja, oživljenja, da oživljava iz mrtvih stvari i čini ih živim, i to je četvrta, četvrta njegova osobina u, u rubu bijetu. I peta stvar jeste sifatu imate, da je on taj koji usmrćuje, oduzima život svim onim stvarima kojima je on dao Subhanahu wa dušu i život. Zatim ona isto tako obuhvata sifatu bas, znači proživljenje. I isto tako obuhvata okupljanje na danu mašara sve to rububijet gospodara svjetova, koji možeš da shvatiš i zaključiš kroz ova imena o koje mi kazujemo. Znači to je pet stvari na koje ukazuje, na koje ukazuje Allahu te bareke ve ta'ala rububijet. Nakon svega toga, kada čovjek shvati i vidi, naš gospodar svjetova ukazuje kakvu moć ima, kakvu moć ima, kako onda može dozvoliti da, da ga ne obožava, da mu ne robuje. Allah Žešao ono na početku kaže, ja ejuhan nasu, o ljudi, sve ljude poziva, ne kaže o vjernici, nego o ljudi, sjetite se Allahove blagodati prema, prema vama. Što znači da su ti ljudi u gafletu, u nemaru, pa i gospodar svetova poziva da razmisli o stvoritelju koji je stvorio njih, podario im sve te blagodati, sjeti se toga, pa mu budi zahvalan. Učini mu seždu robuj mu, obožavaj ga, jer je on taj koji je zaslužan, zaslužan da da mu se ibadet, ibadet čini. Jer Allah na drugom mjestu kaže rifune ni'met Allahi thumme yunkirunaha. Oni znaju Allahove blagodat, spoznali su Allahove blagodat, ali ih poriču. Kako ih poriču? Ne zahvaljuju na tim blagodatima. Ljudi danas kad kažu potvrdi da je gospoda sveta podario to, jel? Dao mi je vid, dao mi je sluh, život, zdravlje, alhamdulillah auto, kuću, ženu, djecu, sve ti gospoda Ti to potvrđuješ i znaš. Međutim, negiraš te blagodati onog trenutka kada nisi zahvala na njima. Kada nemaš šukra, nemaš hamda, ne zahvaljuješ i ne slaviš, ne gospodara svjetova koji ti je, koji ti je to podario. U tom trenutku ti negiraš te blagodati. Jer si postao nezahvalan na tim istim blagodatima kojima ti gospodar, gospodar svjetova daje. Učinjaci kažu, kada Allah Đelšanu kaže u ovom ajetu, da li postoji, znači, Helmine halik, gajrullah, da li postoji neki drugi stvoritelj mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, koji će vas obskrbiti, koji će vam dati obskrbu, hraniti i pojiti, kao da potvrđuje da nema drugog istinskog stvoritelja osim, osim Allaha subhanahu wa ta'ala i s druge strane ukazuje i potvrđuje da je on jedini taj koji obskrbu daje, niko drugi rizk koji imaš, koji uživaš, i jedeš i piješ u svemu, sve te blagodati, sve su one od gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. On je jedini, znači, taj rezak o kojem ćemo mi ako boda govoriti nekada, nekada poslije. Allah Đelešanu prvu naredbu koju je naredio u svojoj plemenitoj knjizi na početku sure Al-Bekare jeste ajd je kaže gospodar svjetova Ja ejuhan nasu ubudu rabbekum ulezi halekakum O ljudi, obožavajte vaše gospodara koji je vas stvorio. Na što ukazuje? Ukazuje na tvoje postojanje, ko te je stvorio, odakle si, ko je taj koji je učinio da budeš na Dunjaluku. Ko te učinio postojanjem? Ko te učinio da se pojaviš u ovom svijetu postojanjem? Vidljivi stvari. Allah Đelešan. Zato je on taj koji je zaslužan. Allah kao, o ljudi, obožavajte onoga koji je vas stvorio. I ne samo vas, nego kaže valadine min kablikum. I sve one koji su prije vas. Sve one koji su prije vas. Na kraju završava alekum takun. Sve to ukazuje da trebaš biti bogobojazan, da se la trebaš bojati, njemu i bade činiti, njemu zahvaljivati na tim blagodatima. Jer onaj koji nije stvoren i onaj koji nije došao na Dunjalog, taj neće osjetiti šta vječnu kuću. Ljudi koji nisu postojali, može li takav ući u Ne može. Nego je Dunjalog, znači jedan sebe kroz koju ćeš proći kuću i inšala zaslužiti vječnu kuću uživanja. A da nisi a da nisi slučajno znači određen da postojiš i nisi stvoren, nikada ne bi doživio ono jel vječno uživanje u kojoj kući smrti nema. A gospodar je zaslužan da, da se znači, pohvaljuje i zahvaljuje onako kako njemu dolikuje jer nas je učinio znači takvim kakvi jesmo stvoreni i alhamdulillah još upućen Jer i samo može se sačuvati i ući u tu vječnu kuću uživanja. I taj stvoritelj, Halik, je jedini zaslužan da mu se ibadet čini, da se on pohvaljuje, zahvaljuje na najljepši način da se veliča. Kako njemu subhanahu wa ta'ala dolikuje. I zato kažemo alhamdulillah, alhamdulillah na tome. Zatim kaže gospodar svjetova, Allahu haliku kulli šej. Allah Đelešanu je stvoritelj svake stvari. Svaku stvar, sve što vidiš, gospodar svjetova je stvoritelj, stvoritelj toga. Vahu ala kulli še'in vakil. I on je zaštitnik svake te stvari. Allah sve što je stvorio, on je ujedno i zaštitnik svake te stvari. On je čuva, on je pazi. I mi ćemo to raditi sljedeći Allah i Tebareke Vatala imena. Odabu Abdurrahmana Rasulem je Rahimehullah kaže da je poslanik sallahu alijih veseleme kazao La ta'ate Nema pokornosti lil mahluk stvorenju fimasijati Allah, u jednom rivajetu imama Ahmeda, u nepokornosti Allahu te bareke a u drugom rivajetu fimasijati halik, u nepokornosti stvoritelju. Što znači da je gospodar svjetova tako jedini zaslužan da se on i njegova pravila cijene i poštuju, naredbe da se izvršavaju, zamljena da se kloniš, šta god od stvorenja kogod ti naredi nešto da učiniš što je u suprotnosti onoga što tvoj stvoritelj traži, zahtjeva od tebe, ti to odbijaš, ne prihvaćaš. Nego gledaš Allaho, Allaho emr, njegovu naredbu, njegovu zabranu. Sve stavljaš na vagu toga. Sve što se poklopi sa tim, ti to prihvataš i radiš. Jer zašto? Allah je zabranio znači nepokornost. I poslanik sa nam kaže nema pokornosti stvorenju u nepokornosti stvoritelju. Kogod da bio, roditelj, familija, prijatelji, bilo ko. Niko se ne poštuje i ne cijeni kao što se cijeni i poštuje gospodar svjetova. A gospodar svjetova, onaj koji je El Halik, koji je stvoritelj svih nas, on nas najbolje poznaje, zna šta najbolje jel odgovara tako da on ta pravila koja je postavio, nikom zulom se neće činiti. Ako bude izdržao se i pridržavao njegovih pravila, koje postavio u Kur'anu i sunetu poslanika sallallahu alejhi ve nikom nećeš nepravdu učiniti. Tako da ne se bojati to što ćeš učiniti nepokorno stvorenju, nećeš se bojati da će to biti nepravda prema njemu. Nijekom slučaju. Ako budeš pravedno i onako kako gospodar sve to zahtjeva od tebe postupao. Ali ako ti po svom nahođenju, nekad ovako, nekad onako, pokušava svojim, znači postupcima da pogodiš, da potrefiš, je li dobro ili nije, ta ćeš nepravdu učiniti. I prema tome kojem znači nepokornost činiš, a isto tako nepokornost čini gospodaru, gospodaru svjetova. Jer radi žela koja nemaju, znači u osnovi znanja da je to ili dozvoljeno zabranjeno u Kur'anu i sunetu poslanika sallallahu, sallallahu alihi wasallam. Ovo ime El Halik je zabranjeno da se čovjek opiše takvim imenom. Da se nazove bilo ko. Jer vidimo da onaj koji je stvoritelj je gospodar svjetova i on jedini je zaslužan da se nazove i opiše tim velikim, velikim imenom. Poput imena Allah, poput imena Rahman i druga imena koja smo, koja smo spominjali. Znači, Allah Tebare Kvetala posjeduje specifična određena imena koja niko nije, znači nikome nisu dozvoljena da se opiše njima i da se nazove radunjalku, ostaju samo određena za gospodara svjetova, dok druga postoje imena kojima se čovjek može opisati ili stvorenje takvim istim. Međutim, ovo halepa u arapskom jeziku postoje, znači, e, postoji više značenja. Šta znači halepa? Mi znamo bosanskom kada neko ne kaže o ha, kaže naše ha, haleka bi ispalo neuzubila, znači obrijati nešto. Znači koliko je opasno izmijeniti harf ovdje haleka jer ima šajta haleka semavat on je stvorio nebeso kada bi došlo do izmjene da kažeš haleka bi značilo neuzubila obrijao, obrijao nebesa što znači treba čovjek da pazi kako, kako izgovara harfove u arapskom, arapskom jeziku. Prvo značenje halaka u arapskom jeziku jeste da su Arapi imali običaj da tu riječ koriste za stvari koje su pohabane, istrošene. Odjeća koja je stara, predmeti koji su stari, imali običaj govoriti halaka. Znači za stvar koja je stara, koristili su tu riječ. I uvijek u arapskom jeziku, znači kako su Arapi koristili te izraze, pomažu nama da shvatimo znači njihovo značenje u šerijatu, u šerijatskom značenju. Zatim drugo, el ijad a to je stvaranje. I većina ajeta govori, znači misli se u Kur'anu se kaže halaka, da se misli stvoriti. Stvaranje, odnosno da učini nešto što nije postojalo da postoji u svijetu postojanja. Pa Allah Đelešanu ima nekoliko načina kako je stvarao nešto stvoriti nešto, a da prije toga nije postojalo. To ima znači i značenje halaka i el iđad, da stvori nešto što nije prije toga postojalo. Kao što je primjer čega? Nebesa i zemlje. Allah čak kada je stvorio prije toga zemlja i nebesa nisu postojala, niti je postojalo nešto slično njima. Drugo, gospodara svjetova kada stvara, stvori nešto što je slično drugom stvorenju. Znači, postoje sličnosti. Poput nas, ljudi, jel? Svi smo sa određenim osobinama slični. Postoji glava, na glavi dva oka, nos, usta, uši, jel? Ruke, noge, tijelo. Međutim, sve u svemu postoje razlike u tom. I to je savršenstvo gospodara svjetova. se koliko je ljudi, a svi ti ljudi su različiti. I zato se kaže subhala, jesu subhala. Zatim treće je značenje takdir. A takdir je odredba da nešto predodrediš, promisliš, pa da poslije toga to isto uradiš. To ima značenje. I zatim, zadnje značenje da ima izvrtanje istine. Istina je prisutna, istina je jasna, ali ti je iskreniš, izvrniš. Učiniš istinu na istinu. I to je, znači, gospodar svetova pojasnio gdje kaže Ma sami'na bihada fil milleti ahireti in hada illa ihtilaq. Ovo što vi kazujete, nikad to nismo čuli u, na, našim prijašnjim, našim generacijama, nego vi to što tvrdite je očita laž. Znači, istinu su nazvali, nazvali da je laž. A za stvaranje, da može nekada, znači, da postoji da čovjek promisli, razmisli pa nakon toga da dođe, da dođe do toga do njega, da se ideja znači sprovede njegova, gospodar Svetova kaže وَتَحْلُكُونَ ifka i koriste tahlukun. U, što vi znamo, znači u bosanskom bilo bukvalno, vi stvarate, stvarate ideje, jel? Međutim, tahlukune vi izmišljate ifka, laži. A to je znači što u pozadini mozak kada radi, jel, prvo osmisli, smisli, pa zatim slijedi da to kaže. Znači da gospodar svjetova i prije nego što je stvorio, odrijedio je. Odrijedio je, znači šta će stvoriti. Znao je, imao je, znači u svom znanju to. I zato ćemo mi večeras jednu vesela koboda spomenuti koja je jako bitna da bi se shvatilo Božije, Božije određenje. Odnosno Allahova te ve odredba kako je na koji način, znači da se shvati i razumije. Pogledajte sad ajet koji spominje u Allahu te bareke ve taala ime, a to je sura Hašr 24. Je kaže: "Hu Allahu al-Khaliqul Bariul Musawwir." On je Allah el khaliq el-Bari, el-Musawwir. Tri imena. el khaliq el-Bari, el-Musawwir. El-Bari, el-Musawwir ćemo raditi tako da idući put. On je el khaliq Allah el khaliq Ovdje ćemo znati šta znači halik. Da li se misli na stvoritelja ili se misli na nešto drugo. Znači ovdje ima znači, kako učenjaci kažu, el halik, onaj koji određuje, koji je odredio šta će se stvoriti. Jer sljedeći ime, el bari, znači ima značenje drugo, a to je da onaj koji iz ničega stvara, el bari koji iz ničega stvara. Prije toga je već odredio šta će stvoriti. Treće ime dolazi El Musawir, koji ono što iz ničega stvara oblikuje i daje savršen oblik. Jeste razumjeli? Znači El Halik on je stvorac, stvoritelj, ali on taj koji je odredio, pa iz ničega stvorio, zatim to što je stvorio, savršeni, savršeni oblik to istoj stvari podario. Tako da ovdje značenje u ajtima takdir ono što smo spomenuli, treće od značenja. Takdir, odredba, prije, prije stvaranja. Allah Đelešanu kaže وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ Mi smo vas stvorili, a zatim vam skladne oblike, oblike dali. Znači, mi vas stvaramo, a zatim vas oblikujemo kako gospodar svjetova to hoće. Ibn Kajim Rahimahullah kaže, kada Allah nešto želi da stvori, to odredi svojim potpunim znanjem i svojom potpunom mudrošću. Pa zatim kaže, zatim to učini da bude postoji u svijetu postojanja u onakvom obliku kakvom on subhanahu wa ta'ala želi. I to je dokaz znači za razumijevanje ova tri, tri navedena imena. Ibn Kesli Rahimahullah znači kaže el halk stvaranje u ovom ajetu ima značenje odredbe i proračuna. Zatim sljedeće, el brru, izvršenje toga što je on subhanahu wa ta'ala odlučio da se desi. I na kraju, znači, el musavir je onaj koji ostvaruje ono što je odredio, što je stvorio, kakav će oblik ta ista stvar da ima. El kulbari ul musavir. I ovo je već osoba onih imena o kojima ćemo mi ako boda da govoriti govoriti drugi put. Zašto? Zato što gospoda svetova kaže fi eji surati maša rakebe. I on je taj koji ti daje oblik kakav on te barek vetala hoće. On ti daje, znači on ti je dao taj lik koji posjeduješ, tvoj oblik, tvoj sklad, kako je on subhanahu wa ta'ala htio. Zato nema znači tu da se čovjek ljuti i nema pravo da kaže zašto sam takav, zašto sam ovakav kakav jesam. Gospodar svjetova koji je savršen koji je Halik, stvoritelj koji se ne pita šta radi, zašto to čini, tvoje da kažeš alhamdulillah na životu kakav jest, na obliku kakvom je, za izgledu kakav, kakav je, da mu se zahvaljuješ, jer savršenstvo će doći gdje? U džennetu. Savršenstvo će doći u džennetu. Koliko se spominje ova uzvišena Alava Tebare Kvetala imena u Kur'anu? El Halik se spominje na 11 mjesta u Kur'anu. El Halik se spominje na 11 mjesta. Prije svega u suri Hašr 24. ajd koji smo sad citirali, zatim sura Mu'minun 14. ajd gdje kaže فَتَبَارَكَ Allahu ahsanul haliqin i neka je uzvišen, slavljen Allah stvoritelj koji najljepše, najljepše stvara. Zatim Halak se isto tako spominje u Kur'anu samo na dva mjesta gdje kaže inna rabbeke huwal khallakul alim. Zaista je tvoj gospodar Al-Halak, stvoritelj, sveznajući, Al-Alim. Isto tako na drugom mjestu Allah kaže Bela vahu al Alim u suri Asin, 81. ajet, ovaj prije toga ajet je bio Hidžr 80, 86. ajet. Značenje kada se odnosi na gospodara svjetova. Kazali smo da postoji u jeziku četiri značenja. U većini slučaja kada se spomene, spomene u Kur'anu halik ili haleka, ima značenje e, stvoriti. Ima značenje stvoriti. Neki od tih ajeta su djela šan kaže أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ Zar oni, kaže, ne pogledaju? I ovdje je izbat, potvrđivanje da gospodar svjetova ima ruke. Ovaj aj znači, u prijevodu neće naći takav prijevod. E, je jarau ena halekna. Zar oni ne da smo mi stvorili za njih, za čovječanstvo, za ljude šta? Kaže ima amilet ejdina, ono što su naše ruke učinile, naše ruke što su stvorile, šta su učinile en amen, stvorile su njima stoku, da one takva, znači stoka se može koristiti, da se može njima raspolagati, da se mogu jahati i u druge svrhe koristi. I ovdje gospodar svjetova, znači navod, mimma amilet eidina, od onoga što su naše ruke učinile. Znači gospodar svjetova ovdje pripisuje i potvrđuje da, da on subhanahu wa ta'ala posjeduje, ruke. Zatim kaže inna kulle šejne halaknahu bi qadar. Zaista kaže mi sve smjerom stvaramo precizno sa vjerom stvara. Allah Žešanu znači ovdje ukazuje da on stvara. I ovdje, kako je došlo halekanahu, ima značenje stvarati, nema značenja kojeg? Takdir. Nema značenja odredbe. Nek su drugi ajeti koji su povezani sa odredbom, kao što ćemo kazati. Zatim kaže, وَحَلَقَ kulle شَيْءٍ Derehu takdira, a on je, kaže, sve stvorio i kako treba uredio. Zatim gospodar kaže kema bada'na awwala Halkin nu'idu. Kao što smo i prvi put stvorili, kaže mi ćemo ponovo nakon toga ih proživjeti. Subhana. Zatim obeća, va'den alejna. I ovo je naše obećanje da će ljudi posle smrti ponovo biti proživljeni. Pa zatim kaže inna kunna fa'ilin, a zaista smo mi kadri to učiniti. Allah Žešan je kadar to da učini i nema sumnje u to. Zato je taj rububijet i vjerovanje u rububijet jako, jako bitan. Znači, Allah je stvorio nas, zatim će nas usmrtiti, zatim će nas ponovo proživjeti i niko ne smije sumnjati u to. To je vjera, vjera znači koja traži od nas i zahtjeva da čvrsto vjerujemo u dan proživljenja i vraćanja gospodaru, gospodaru svjetova. Zatim drugi ajet, opet Allah te barek potvrđuje ali ukazuje kako je stvorio Adem ali sratu vaselam. Znači, e, stvorenja izdvaja Adema da je njega stvorio svojim, znači, dvijema rukama. Allah Đelšanu kaže Kale ja iblisu ma en lima bi bijedej. O iblisu, gospodar mu kaže, šta te je spriječilo da učini seđdu onome kojeg sam ja stvorio sa svoje dvije ruke. Allah šan stvorio nebesa i zemlje, ali ovdje pripisuje Adema posebno da je on stvorio subhanahu wa ta'ala sa svojim dvijema rukama veličanstvenim, onako kako njemu te barek ve ta'ala dolike. Pa kaže, estekberte em kunte minel alin. Zar si postao oholnik ili se smatraš uzvišenim? Alin. Danas, znači, kad odbijaju istinu i stežu gospodaru svjetova da ga prihvate kao gospodara, ili je od jedne ili druge kategorije, znači. Ima da se oholi, da se oholi, ili se smatra da je on toliko uzvišen, to on uopšte ne smije, onaj, to ne može sebi dozvoliti, to je poniženje za njega da pane gospodaru svjetova na Treće ih nema. Kada mu predočiš i kažeš, kako ćeš pisati njegov hal? Kad glavu okrene ima nekada stanje kada je čovjek lijen. Ali to je stanje kad i hoće i neće. Nekad hoće, nekad neće. Teško. Ali onaj koji odbija u osnovi da klanja i da pada gospodaru svjetova, i znači kod njega ima sigurno velika doza oholosti i druge sve da se on smatra velikim da on ne može. Zašto? Zato što opisuje ljude koji to rade da su zaostali, ljudi se već popili na mjesec, hodaju po mjesecu, a ti još uvijek u Jordani jedne prilike otac poslao sina na škola i otišao u Merku, završio fakultet, deseta godina se zadržao, vrati se, to je znači priča koja je sigurno, ja sam bio u Jordanu, prenosim tu priču, i kaže, onaj, otac kad mu je došao sin, zapad njemu Znači promjene, nema galabije, nema ništa, znači neobičajni što imaju kod sebe. E, roditelji su obradovali, familija se iskupila, grle se, priče kako u Americi stanje, on sve to ali Na najljepši način pojašnjava, budi njima emocije da i oni jel, jednog dana odu tamo. I kažu Allahu akbar, Allahu akbar, ezani sa svih strana počeli. Pošto u isto vrijeme tamo, znači džamije su povezane, na jedan običan, znači kastofon u svim džamijama uči ezan. U isto vrijeme. Znači ne svaki hođa da je zadužen za svoj, nego on samo upala preko radija se emituje, tako da u svim džamijama isti, ez, isti ezan se uči. Osim možda u nekim gdje stvarno ljudi hoće onaj da uči. To je bio 98, 99, ne znam danas. Onaj, I kaže, ajmo sine vrijeme, idemo u džamiju. Kaže on, oca, kaj vi još uvijek, kaže, po zemlji dole, kaže, na brat, kad ljudi kad po mjesec hodaju, kad došli i dostigli takva dostignuća, a kaže, vi još uvijek tapkate u mjestu. I otac jesi ti normalno, ti ozbiljan kaj što radiš, tvrdiš. Kao jesam, bila, pa mi uspjeli, mi ovo, mi ono, Amerika, da. Skoči otac, uzme rož, kulje sina. Znate tu, skoči i zakolje sina. Ne pričamo je li opravdan razlog ili nije. <laughs> Nego znači vidio šta je, šta je učinio zapad od njega a otac subomora na vjeru i zna, uložio trud. Znači, to, koje godine njegova života je ulago, zalago da bude Allahov rob. On otišao tamo, znači postao murted. To je znači murted, jer se ismijava i sa propisom i sa vjerom Ali otac uzeo onaj hukmu svoje ruke, što znači nije dozvoljeno, treba kadiji pa kadija poslije to da sprovodi. Ali on znači nije se mogao obuzati, nego skočio i zaklao svoga sina. Takvih slučaj ima puno. Znači i kad djevojka onaj, ode od kuće, ne želi da bude ta, ili kao da se ponaša kao muslimanka vjernica, pa pobjegne, pa učinje ono što, znači nije ni u kojem slučaju dozvoljeno, bluzi, nalog. U arapskom svijetu se često desi, znači da otac ubije ili čerku ili sina ako okaljaju, znači ili dini ili poruci čast. To se dešava, znači to je često pojava koja se dešava kod njih. Međutim, ovdje Vidimo znači da gospodar svjetova Adem ali salatu je stvorio sa svoje, sa svoje dvije ruke. Ibn Đarir kada spominje ovu predaju kaže da je ovdje potvrđivanje da je gospodar sa dvije ruke stvorio Adem ali salatu wasalam. Zatim navodi predaju od Muđahida koji je čuo od Ibn Omera radi da kaže i ovo je znači jedna od stvari koja je jako bitna gdje kaže Ibn Omer radi Allah Allah je stvorio svojim rukama nekoliko stvari. Prvu stvar, kaže, stvorio arš. Rukama. Gospodar sve je. Stvorio arš. Zatim adnu. džennet, Adnu. Zatim pero. I četvrta stvar je Adama. A kaže, nakon toga je kazao kum fe je kun. Budi i ono je bio. napravio izuzetak u nekoliko stvari, a zatim je kazao riječima, a on subhanahu wa ta'ala može stvoriti kako hoće. Dovoljno je znači ova činjenica kun fe je kun. Budi i ono, i ono biva. Ono postani. Znam se te moći subhanahu. Bilo šta. A vidjet ćemo nebesa i zemlju kako je gospodar svjetova stvorio. Allah Đelešanu kaže Hada halku Allahi fa aruni mada halaka min duni ovo je Allahovo stvaranje, sve što vidimo, što nas okružuje, što vidimo i što ne vidimo, sve je to gospodar svjetova stvorio, to je njegovo stvaranje, a vi mi pokažite šta su stvorili drugi mimo njega. Ima li nešto se može pokazati da je neko stvorio što je vrijedno pažnje? Mimo gospodara, mimo gospodara svjetova. Beli zvali mune fi dalalim mubin ali su zalimi u velikoj i očitoj zabludi. Takvi ne žele to priznati, takvi ne žele to da kažu, iako u prsima jel, kriju i prikrivaju. Imaju veliku sumnju ono što oni tvrde da je istina, kako i na koji način je sve ovo nastalo i postalo. Tako da vidimo da ajte koje smo citirali, el haleka znači stvoriti iz ničega nešto što nije prije toga bilo ili nešto slično tome ili ima značenje da je Allah Đelešanu stvorio nešto iz nečega, poput čega. Znači ovi ajci nešto iz nečega, poput znači čovjeka da ga Allah Tebare Vetala stvara od kapi sjemena. Zatim, poput primjera Adem ali islatu da ga Allah stvorio od čega? Od zemlje. Znači, nije postojao prije niti je nešto slično njemu bilo. Nego gospodar sve to od zemlje, od zemlje je stvorio Adema. Postoji drugi način gospodarovog znači, e, e, stvaranja, a to je da obuhvata i odredbu i stvaranje. Poput ajta koje smo kazali, فَتَبَارَكَ Allahu ahsanul khaliqin. I neka je uzvišen, veličanstven, ko? Allah, koji najljepše stvara. Ovdje Allah Đelešanu, znači u ovom ajtu obuhvata i da je odredio kako će stvoriti i na kraju znači samo stvaranje. On je taj koji najljepše stvara, najljepše određuje i učenjaci neki kažu da ima i treće značenje da obuhvata i da je on taj koji najljepši oblik, oblik daje. Znači da ovaj ajet obuhvata sve tri stvari koje smo mi spominjali. I da je on taj koji najljepše stvara, zatim koji najljepše, najljepše oblik daje, a prije toga da je on taj koji najljepše određuje, planira kako će se šta desiti ili kako će se šta naći i stvoriti na dunjalku. Poslanik sallahu alihi wasallam je često učio jednu dovu koju bilježi Buharija i Muslim na seždi gdje kaže Allahume leke sađatu, Gospodaru moj, tebi seždu činim. I ovo dovoljno naučite, Znači, poslanik sallahu alijih vasalama je često, često učio. Zašto? Zato što se povezuje sa Halikom koji te je stvorio. Vidjet u nastav kaže obike amentu U tebe vjerujem Valeke eslemtu I tebi se pokoravam Zatim kaže gospod, o, poslanik sa selem Seđede veđhi lilledi halekahu moje lice je palo da učini seđdu onome koje je stvorilo i koji je najljepši oblik, oblik dao. Allahu Tako vam gospodar čini seždu. Zatim kaže, vašaka sam'ahu, I on je taj koji je podario ti vidi sluh, znači tom licu vidi sluh. Fatabareka Allahu ahsanul haliqin. I neka je uzvišen, veličanstven Allah koji najljepše stvara. To je dova koji je poslanik sallallahu alihi wasallam na sežu učio. Koliko čovjek kada zna ovo značenje i kad padne na sežu prouči ovu dovu, koliko će biti skrušeni, koliko će biti ponizni prema gospodaru svjetova, kada zna šta uči, koga veliča i koga slavi. Nisu isti koji znaju koji ne znaju. Onaj koji nauči, nauči ova značenja gospodara svjetova, njegovu moć, njegovu veličinu, pa subhala, onda tek shvatiš zašto je Selef toliko ostajao na ruku, koliko su dugo ostajali na seždi i na kijamu. Jer su shvatili koga veličaju, koga obožavaju, ko je zaslužan da se slavi veliča, da se pred njim skrušeno stoji, da se njemu ruku učini i da se njemu na seždu pada. Ne znaš gdje su bili skrušeni, ili na kijamu, ili na ruku, ili, ili na sređu. I hvala Allahu, dan danas još uvijek postoje takvi. I mi smo svjedoci da su mnoge primijetili koji na takav način obavljaju namaz. Koji zaista uživaju u namazu. Uživati nije u namazu otići i meločno učiti Kur'an. Pa se diviš sam sebi kakav glas imaš. <laughs> Jel? Nego stvarno, znači suština toga da znaš kim stojiš? Kome se obraćaš? Šta si ti kazao kad se Allahu Akbar na početku? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Znači, koliko su puta vidjeli, ne kod nas, i u arapskom svijetu, ja ne znam. Ja sam jedne prilike pokušavao da jednog starijeg čovjeka upratim kako on brzo klanja. Rekao se ne znam da li prouči, alhamdulillah, eto. On je već na ruku. I to je svako, ali dedo su prvi u safu prvi u safu. On kada prouči ezan za sabah namaz, on imao 20 minuta iščekivanja do ikameta, on prouči, kaže, džuz i po, dva džuza da ti 20 minuta. Nekad i više. Znači, tako dva rekata otklanja kad uđe tehijet u ili suneta, ako već proučio, i odmah, znači, počne učiti kuraj. Samo ovako strance leti. Nije hafiz. Pa. Ne znaš kako, kad prouči. A kad klanja, kad klanja rekat, ja ne znam, stvarno sam onda pokušao da ga upratim šta on proći su malo. I pokušao sam, znači, kao Allah odve, ovaj večer u pu. Ne moguće. Ne moguće. A zašto? Ne, ali ja molim da vola u Kabuli, da mu se va pupiš. Ali ja ne mogu shvatiti da može tako neko brzo proučiti. A znam ste kad neko skrušen, pa kada dođe i zna gdje će stati, kome će se obratiti, gdje će gledat? Na koji način će kazati Allahu Ekber? Prošli put smo govorili El Kebir. Da je to rečenica za koju najviše možeš da izraziš veličanje gospodara svjetova. Svjedočiš nešto veliko, krupno, najveće. Wallah, znači Allahu Ekber. Ništa veće ne postoji na dunjalku od njega. Kad skrušenost ulazi. Zatim učiš dovu ono da se malo umiriš gospodaru svjetova. Prije nešto počneš tražiti. Subhaneke, proučiš ili neku drugu, drugu dovu sureta poslanika sa selem. Zatim tek ulaziš u suru Fatihu koja opet traži za tebe hajr svaki na dunjalku na Nakon toga da bereš neku sur, pa na ruku. I ti znaš koga veličaš, kome slaviš. Jer ovu Fatihu, znači suru Fatihu, mi smo, alhamdulillah, završili od značenja. Kroz ova imena mi smo je završili od značenja. I onda znaš, kad kažeš, Elhamdulillahi rabbil alemin, Kome ham ti iskazuješ, koga pohvaljuješ gospodara svjetova, znaš gospodara rab uzeo si, znaš alemin, znaš sudnji dan kako će biti malik, jeumidin, din, koji je istinski vladar svojim, uzeo si to, Errahman, rahman rahim i to si završio. onda još ljepšu, još više se uživiš, ljepši, do, onaj, doživljavaš taj isti namaz. I ova imena tako, znači, puno pomažu da se približimo gospodaru svjetova, znajući šta govorimo, šta iskazujemo i šta svjedočimo. I ova dova koju je poslanik sallallahu ve sellem učio je jedna od najljepših dova koju, koju možemo znači da iskažemo kao zahvalu gospodaru svjetova na našem zdravlju, izgledu, životu, vidu, sluhu i samo znači gospodar svjetova što nas je počastio od upute i slično. Međutim, ovdje sad dolazi jedna mesela, a to je akajsko jedno bitno veliko pitanje, kako shvatiti Allahovu odredbu el qada wal qadar. Kako to shvati razumjeti? Znači nije samo kazati Allah ono je odredio i to se dešava. Ovdje Ehli Sunet postavlja četiri, e, četiri stepena razumijevanja ili četiri stvari koje obuhvataju ispravno shvatanje. Ribnu Kaim Kajim Rahimahullah kaže Eh, el kadava kader ima četiri osnovne stvari, četiri stepena. Koji ne bude imao, koji ne bude potvrđivao, takav ne vjeruje u Allahovo određenje. I sad ćemo navesti, znači prva stvar, a to je el elm, znanje. O el kada, el Allahova odredba, obuhvata ove četiri stvari. I svaka odredba, svaka stvar koja se dešava, prošla je kroz ove četiri, znači, deređe. Prije svega, znači, prva stvar, el elim, znanje. A to je da je Allahu te bareke vetala sveobuhvatno znanje. Da je imao i posjedovao znanje o stvarima koje će se dešavati, koje će stvoriti. Znači, gospodar sve to, sve što je stvoreno, on prije nego što je to stvorio, prije nego što je to stvorio, prije nego što se to našlo u svijetu postojanja, Subhanahu wa ta'ala imao znanje o tim stvarima kako će izgledati. Kako će izgledati. Zatim drugo jeste zapisivanje el kitabe. Znači drugi stepen jeste zapisivanje el kitabe, a to je da je Allah subhanahu wa ta'ala zapisao sve što će se dešavati u cijeljenoj knjizi Levhi Mahfuzu 50.000 godina prije stvaranja nebesa i zemlje. Allahu ekber. Ko se može prisjetiti jučer šta je učinio u toku dana? Šta, si, šta je Fendija učio? na vas. Koju si dovu učio na ruku? Koliko si puta kazao Subhane Rabbi ala? Teško se prisjeti sva. Gospodar svjetova je imao svoje apsolutno znanje o svemu što će se desiti. To je prvo, znanje, el ilim. A drugo, da je sve to zapisano. Sve zapisano. Allahu akbar, znanja gospodara svjetova. Zapisano 50.000 godina prije nego što će se stvoriti nebesa i zemlja. To je obavezno znači da vjeruješ u ovu odredbu gospodara svjetova. Zatim treće, Allahova volja, el mešija. Da se ništa ne dešava, da ništa nije stvoreno, da nas ništa ne okružuje, da se ništa nalazi u svijetu postojanja osim ono što je Allah te bareke ta'ala htio. Samo što je on htio, što on hoće, što on želi, to se dešava i to je stvoreno i ništa više. Znači niko u tome ne učestvuje mimo gospodara svjetova. I četvrta stvar jeste haluk stvaranje. Tek nakon ovih stvari, ove tri, znanje, zapisivanje i njegova volja, dolazi stvaranje. Dolazi stvaranje. Da je se desilo, da postoji, da je gospodar Svetova to stvorio. Jer je on stvoritelj Halik, tvorac svake stvari koja se nalazi. I ne samo svaka stvar, nego svaki pokrijet. Naša djela koja mi radimo, gospodar to je stvorio. Jer imaju sekte koji negiraju da su djela stvorena da su djela stvorena. Mi znači vjerujemo da su, da su djela stvorena od gospodara svjetova. Naši smiraj, naši pokrijeti, naše mirovanje, znači ne samo naše, e, svega stvorenog, svi stvorenja, Gospodara svjetova sve te pokrijete je stvorio. I onaj list kada podrtava na vjetru, sve to gospodar svjetova je učinio, znači stvorenim. Zato Ibn Kajim kaže kako smo kazali, da ove četiri stvari koje su povezane sa Allahovom odredbom, koji ne bude vjerovao, koji ne bude potvrđivao, takav ne vjeruje u Allahovu, u Allahovu odredbu. Ebu Huzefe radi Allahu prenosi od poslanika sallahu alijih veseleme da kaže Allah je stvoritelj svakog izumitelja i onoga što proizvede. Znači svaki onaj koji nešto učini, što se nešto desi, Allah Đelešanu je stvoritelj osobe te, a i onog što je on znači proizveo, što je učinio od pokreta i bilo koga, znači e, slično, sve to gospodar svjetova je stvorio. Zašto? Zato što gospodar svjetova kaže u Kur'anu وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ Allah stvara vas i vaša djela, sve ono što vi činite. Sve je to gospodar svjetova znači stvorio. Zato nakon ovoga što smo kazali, pogledajte što kaže Ibnu Kajim. Ovo je spoznanje gospodara da je on halik, da je on stvoritelj. Kaže Ibnu Kajim rahimahullah. Allah je stvoritelj svega. Ljudi i džina, molim vas brate pažnju, ljudi i džina. Stvoritelj nebesa i zemlje i onoga što je između njih. Kaže, kada je to tako, onda nema ništa bolje ni korisnije za stvorenje od slijeđenja Allahovog šarijata, vjerozakona, i traže njegove presude u svakoj stvari. Jer on halik, zna šta ti je najbolji, šta ti najbolje odgovara. Pa zatim kaže, svaki drugi laički zakoni, mimo njegovog šarijata, su nepotpuni i manjkavi, koje nikakvu korist ne pribavljaju, već samo šteti. Allahu Ekber. Ništa ne koristi robovima osim šarijat zakon gospodara stvoritelja ljudi, pa kaže stvorenja, pa kaže ajet huwa bi kulli khalqin alim. A Allah Đelešanu najbolje zna, najbolje zna svako svoje stvorenje. Znači najbolje zna. On stvorite koji je nas stvorio, zna šta mi je najbolje odgovara, šta najviše odgovara. Šta je najbolje za nas? A to je ta njegova cijenjena plemenita moćna knjiga o kojoj smo govorili. Ta knjiga da se po njoj vladamo, da se po njoj ponašamo, kada se raziđemo, kada se sukobimo, da se vratimo istoj i da potražimo izlaz. I danas muslimani su najviše potrebni toga. Ako žele blagostanje, mir, uspjeh, izzet, ponos, da se vrati toj knjizi. U svemu. Pa čak svi naši današnji sporovi ovdje i u Bosni, kada bi se vratili tu, ugodali bi najbolju presudu i najbolji lijek za naše stanje. Jer ko Allah te barek vetala kaže za sebe da je on ahsanul halepin, da on najljepše stvara, a ono što je on stvorio, on je najbolje odredio, a odredio je da dođe poslanik sa ovom cijenjenom plemenitom knjigom, da bude glavna vodilja na Dunjaluku koja će nas predvoditi, za kojom ćemo se povoditi, koju ćemo iščitavati i ne samo to, nego raditi, neće biti poput židova. Čitati, a bježati od toga, jel? I oni koji čitaju ne znaju šta čitaju. Nego da čitaš, da razumiješ i da radiš po tome. Takav će uspjeti i takav će imati, znači, hajr ahiretan. Zato kaže gospodar svjetova Fela teđ'alu lillahi Dada I nemojte činiti i nemojte pripisivati gospodaru šta? Druge ravnim o entum A da si svjestan toga Kada vidiš ko je tvoj gospodar Kakav je tvoj stvoritelj Šta je sve učinio kako je stvorio, kako je skladnim svijet, znači postavio i nebesa i zemlju, kako je ukrasio jedno i drugo, Nemoj takvom gospodaru, stvoritelju, prepisivati druge ravnim. Nemoj smatrati da, da, mogu nešto učiniti, znači poput njega subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Na kraju ćemo navesti nekoliko ajeta koji ukazuju kakva je završnica onih koji negiraju ovakvog stvoritelja. Allah Đelšanu u suri Fusilet, a ja je preporučujem svima vama da je pročitate, a posebno uz tefsir, uz pojašnjenje te sure. Allah kaže Kul Kul a e innakum takfuruna billazi khalaqa al-arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada. Reci zar vi zaista ne vjerujete u koga? U onoga što je stvorio zemlju u dva dana. Allahu ekber. I ne samo da ne vjerujete, nego pripisujete mu druge ravnim, smatrate nekoga da je ravan gospodaru svjetova, stvoritelju koji je učinio zemlju takvom kakva jeste u dva dana suhanu. Pa kaže dalje, velike Rabbul Alemin. A to je Allah gospodar svjetova. To je gospodar Allah koji je to stvorio. Nemoj mu druge pripisivati, nemoj druge smatrati da su mogućnosti da učine nešto slično tome. Zatim gospodar kaže وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا I on je učinio br, uh, brda postojanim čvrstim na toj istoj zemlji. Zatim kaže وَبَارَكَ فِيهَا i tu zemlju učinio blagoslovljenom. Šta god da posiješ izraste. Zatim kaže وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُوَاتَهَا I on je učinio, odredio na njoj raznovrsne plodove, razne proizvode. Zatim kaže fi erbati ejamin savaen li u četiri dana za svakog onoga koji traži objašnjenje, evo mu objašnjenje. Četiri dana kako? Jer nastavlja kaže summe stava ila semaj va hije duhanum fa kale leha ardi ti ja Zatim je kaže uzdigo se prema nebu koje je još uvijek duhan, dim bio nakon toga kaže, kazao je iz zemlji i nebesma pojavite se silom ili milom, pa su kazali mi se pojavljujemo, znači rade volje. Želimo da se pojavimo, bez otpora. Međutim, gospodar Svetova ukazuje ovdje da je stvorio zemlju u dva dana, jel? Zatim kaže da ono što je na zemlji od plodova i rastinja u četiri dana. Zatim nebesa ponovo u dva dana, u nastavku znači ajeta. Kako? Znači pojašnjenje je takvo da je gospodar svjeta stvorio nebesa, odnosno zemlju prvu, u dva dana. Zatim je stvorio nakon toga nebesa u dva dana, sedam nebesa u dva dana, pa se ponovo znači vratio na stvaranje onoga što će biti na zemlji. Od planina, znači rijeka, drveća i svega što je ukrašena, ukrašena znači naša, naša planeta. Što znači koliko dana? Šest, šest dana stvaranje gospodara svjetova. I ovdje gospodar ukazuje na stvaranje zemlje, veličinu zemlje. Kad čovjek promisli i razmisli koja je to moć koja je potrebna da se to stvori, a gospodar opisuje je stvori u dva dana. Zatim nebesa, koji su najveći znakovi gospodara svjetova, koje opstoje bez vidljivih stubova, njegovom voljom, njegovim određenjem, njegovom snagom, njegovom moći, Zatim opisuje šta je sve stvorio na Dunjaluku, na zemlji, a nebesa koja je sjajnim isto tako zvijezdama ukrasio, sve to ukazuje da onaj koji je učinio jeste, kaže zalike, takdiru aziz il alim, a to je sve odredba koga? El aziz, moćnog i el alim znajući. Moćnog, da je on taj svoje moć koji posjeduje takvu veliku moć, mogao to sve učiniti i odrediti i na kraju stvoriti. I ovdje na početku ste vidjeli, znači, zar oni da, neće da vjeruju u gospodara koji je sve to stvorio. Nakon toga, kazivanja o stvaranju i što je sve gospodar to stvorio, dolazi prijetnja svakom onome koji poriče, koji negira ovoga stvoritelja, gospodara svjetova,